Ви благодарам на учеството во утриските стихови, а сега се навракаме повторно во Јован втора глава. Знаете дека минатиот пат, <clears throat> односно пред две саботи, Јани од ова место зборуваше за сватбата во Кана и првото чудо што го направило Исус, започнувајќи со својата јавна служба, а сега Ке читаме од 12 од стих па се до крајот на втората глава и овие овој дел, овој фасцинантен дел од Христојот живот ќе го разработи. Фасцинантен и во многу поразличен од било кој дел од неговиот живот и неговото однесување посебно овде е фасцинантно и може би мнозина зачудува, но сепак која ќе се земе в предвид фактот дека тој уште на 12 години се нашол во храмот, знаете, кога го изгубили неговите родители, кога го побарале, им рекол, зашто ме барате, зарем не знаете дека <clears throat> треба да творам Божјата волја, значи, за тоа сум сушности пратен. Ова е дел од Божјата волја. Значи, Исус бил запрепастен, во каква состава ќе го најде храмот во Иерусалим, кој што во тој период се уште се реновирал, така наречениот Иродов храм, затоа што Ирод, тој кој што ја започна, го започна тоа реновирање, се уште се реновирал, затоа и ќе му кажат во таа прилика, го градиме 46 години, се уште не бил изграден, некаде, односно реновиран, да кажеме, некаде 5-6 години пред неговото рушење, уништување, и на храмот и на Иерусалим се думисите година, значи 5-6 години порано, 6 некоја година, дури тогаш ќе биде завршен, че се уште се реновирал. Како и да, еве да се подсетиме на тој настан, кој, од кој што многу нешта ќе научиме, можеме да извлечеме силни духовни поуки. Значи, 12 стих, потоа слезе, после, значи, Кана, после свадбата, слезе во Капернаум, тој и мајка му и неговите браки, и неговите ученици, и останаа таму неколку дена. Значи, неколку дена после свадбата во Кана се случи овој настан. А, и беше близу јудејската паска, што ќе каже дека ова, негде, ова е негде пролет. Свадбата би била, може би, некаде февруари-март. По наше, април месец, некаде на почетокот, Исус доаѓа во Иерусалим. И да го прочитаме најдапред целиот текст – И ги најде во храмот, 14 стих, продавачите на волови, овци и гулаби именувачите на сребреници како седат таму. Направи бич од јажиња и ги истера сите од храмот, заедно со овците и воловите. На сребрено менувачите им ги истори сребрениците и им ги преврате масите. А на оние кои продаваа гулаби им рече, однесете го тоа од тука, не правете трговска куќа од домот на мојот татко. Неговите ученици се сетија дека е запишано ревноста за твојот дом ме изеде. Тогаш и деците го праша со каков знак ни го докажуваш тоа што го правиш. А Исус им одговори и рече, разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дни. Тогаш деците рекоа, храмов е граден 46 години, а ти за три дни ли ќе го подигнеш? Но тој зборуваше за храмот на своето тело. Кога воскресна пак од мртвите, Неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па им поверуваа на писмото и на зборот, што Исус им го рече. А кога беше во Иерусалим на празникот Паска, мнозина поверуваа во, во неговото име, гледајќи ги знаците што ги правеше. Но самиот Исус не им се доверуваше, зашто ги познаваше сите. И немаше потреба некој да му сведочи за човекот, зашто самиот знаеше што има во човекот. Можеме да се сетиме и на оние сцени од филмот, ако филм како филм, знаете, секој е различен, секој е направен според идеите и гледањата на режисерот на самиот филм, но факт е дека ова е момент од Христовата служба и тоа на самиот почеток, кој што е вистина, исклучително интересен, Зато што Исус буквално со бич од јажиња, веројатно од јажиња од, со кој што бил врзуван до битокот, со кој што бил исполнет тој незна божечки трем, значи предворието во храмот, ќе направи бич и со тој бич ќе ги истера сите од храмот. Како прво, Јудејците би требало да очекуваат так, вакво нешто, една ваква сцена. Секавате, читавме во Малахија трета глава и овие стихови ги искористивме за да покажеме дека Малахија уште во своје време укажувало за појавата на Јован Крстител, односно на наши предходни од Христов, но овие стихови може многу лесно, многу добро се вклупуваат и во описот на доаѓањето на Месијата. Еве да прочитаме Мелакија трета глава, значи последната книга од Стариот Завет, во третата глава од први до трети стих, еве што велат овие стихови. И ова, јудејците требало многу добро да го знаат, меѓутоа, како и за многу други работи, тие биле слепи. Едно читале, друго толкувале. Како што може и денеска да се случи и се случува со, со мнозина. Еве го испрќам мојот гласник за да го приготви патот пред мене, и ќе дојде од ненадеж во својот храм Господ. Значи, еве, почетокот од стикот укажува на Јован Крстител, а потоа вели, ќе дојде од ненадеж во својот храм Господ. Кога вие го баравте, го барате, и ангелот на заветот, по кого копнеете. Еве го веќе доаѓа, говори Господ на двоинствата. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Очигледно, во оваа прилика ниту еден не устоил. Сите биле стерени од храмот. Зошто тоа е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот. Знаете, ова го користиме, че двонамески овој стих, го користиме и за крајот на времето, кога ќе дојде Исус како судија. И третиот стих ќе заседне кај оној кој топи и пречистува сребро, и внимавајте сега, ќе ги очисти левиевите синови и ги ги претопи како златото и среброто, за да му принесат на Господа жртва во правда. Првенствено, Исус, чистејќи го храмот, сушност, со бичот, така да кажам, удрил, иако не, немаал по луѓето, удрил директно врз свештениците пред се. Левиевите синови. Тие биле тие кои што биле одговорни за состојбата во која што се наоѓал цело, целиот народ, значи духовната состава негова, пред се храмот. Замисли си, Исус доаѓа со своите ученици и уште на самиот влез, се што може да чуе, не е службата, не е молитвата, туку блејање, мекање, гукање. Посебно, че значи, тој хрем, а, трем, не зна, божечки бил исполнет со, значи, со добиток, со телиња со јагниња, со гулави, со што ли уште не. Па да не збруваме каква смрдеа веројатно се ширила наоколу. Па каква галама, звечкање на тие пари, знаете, тука имало менувачници. Во храмот не можете да оставате било каква пара, туку тоа требало да биде половина сикал. Сребрен сикал, само таквите биле примени, не сакале многу биле внимателни, значи јудејците не примале никакви пари со ликот на Цезарот или било што тоа било. Месување на паганизам во храмот, колку биле внимателни од една страна, од друга страна направиле пазарот, Божиот дом. Дом, кој што Исус си каже, требаше да се нарече дом на молитва за сите народи, па и за незнабожците, нормално. И Еве да се подсетиме на еден момент во Битие, 28 глава, тоа е Јаков и неговиот сон. Знаете кога заспал на оној камен. Во Битие 28 глава, ќе читаме 16 и 17 стих. Битие 28, 16 и 17. Значи, тоа место ќе го нарече тој ветил, што значи Божи дом. Значи, 16 и 17 стих, рековме,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 Христос е тој кој што треба да биде издигнат. Христос требало да биде издигнат и во самиот храм, затоа што сите служби укажувале на Христа. Меѓутоа, сето тоа било изгубено од вид. Се што можело да се чуе, значи, таа врева од луѓе, стока, звечкање на пари. И, или пак еве, прво послание до Тимојте, трета глава, уште еден стик кој што укажува на тоа што треба да биде Божјата црква. Што треба да представува храмот Божји? Прво Тимотеево 3:14 и 15. Значи трета глава, прво послание до Тимотеј 14 и 15 стих. Ова ти го пишувам, надевајки се дека скоро ќе дојдам при тебе, му, значи пишува Павле на Тимотеј, но во случај да се подзабавам, да знаеш како да се однесуваш во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и подпора на вистината. Божиот дом треба да биде столб и подпора на вистината. А немате вистина ако Исус е изваден од Божиот дом. Ако се што имате е еден пазар, буквално, е едно недолично однесување, и, знаете, свештениците биле многу лукави тоа време, значи толку свртале од вистинскиот пат, толку се одалечиле од Бога. Незадобно и Божиот, Божјата слава се повлекла од храмот, и затоа дошол и Исус за да ја објави Божјата слава. Повеќе слава Божја не може да се најде во храмот. Се тоа било измислица на самите свештеници за да дојдат до повеќе пари за работка. Буквално ги тероризирале Не гледале дали некој е сиромашен, дали некој е богат. Се случувало да некој дојде, знаете, од далечни краишта, не можеле сите да носат сигурно жртви со себе, јагни. меѓутоа се случувало да некој дојде со жртва без мана, онака како што требало да биде, меѓутоа тие ќе му нашле мана на тоа јагне, да речеме, само за да тие купат јагне од овде, од, од храмот. И тоа по енормно високи цени. Или големиот е, процент на пари што го добивале при размената на, значи, менувањето на парите, за да оне кој што доаѓа во храмот добие половина сикл, кој што требало да го приложи во храмот, требало да плати многу. И сето тоа служило за богатење на свештениците. Заедно си делеле пари со трговците, да кажем. Страшна работа. Бизнес да правите од од свештенството, од, од дона што... Еве, ке читаме еден цитат во, Оделен Вајд во книгата Копнеш на вековите, кај што се вели свештениците и поглаварите биле повикани да бидат Божи представници за народот. Нивна должност била да ја исправаа злоупотребата во предворието на храмот. Тоа била нивна должност. Свештеникот е оној кој што треба да го презентира Христа, неговиот карактер, значи треба да укаже на секоја неправилност, А велија на народот морале да му дадат пример на честност и сочувство. Наместо да се грижат за својата заработувачка, требало да <clears throat> ги разгледуваат состојбата и потребите на верниците и да им помогнат на оние кои не биле во можност да ги купат потребните жртви. Че значи, ти требало дори да им помогнат на оние кои што не биле во можност. Знаете, во Стариот Завет се вели дека оние кои што биле посиромашни можеле да принесат две гулабици поевтини жртви. Меѓутоа, во овој случај и гулабите биле енормно скапи, само за да се дојде до некој екстра профит. Свечници тоа не го правиле. Тие не постапувале така, вели, нимите срца се стврднале поради лакомост. На тој празник доаѓале оние кои страдале, оние кои биле во неволја и тага. Знаете, вриело народ, посебно за празникот Пасха во Иерусалим и во храмот. Тука се ногиле слепи, хроми, глуви, некои биле носени на носила. Многумина биле толку сиромашни што не можеле да купат дури ни најскромна жртва за Господ. Тие биле ожалостени и огорчени од изјавите на свештениците. Свештениците се фалили со својата побожност, тврдале дека се чувари на народот, но немале ниту сочувство, ниту сожалување. Сиромашните, болните, оние на смртна постела, попусто барале помош нивите страни не боделе никакво сочувство во срцата на свештениците. Какви ладни срца кај свештенството. И ние очекуваме потоа Христос да биде прифатен. Од вакви кои што во Божиот дом, значи го сквернават Божиот дом и се што име на, на ум е само како да заработат повеќе пари. Знаеме и подосна, значи во текот на средниот век поготово, една црква тогаш, значи нема што да криеме, тој католичката црква енормно се богатела на грбот на сиромаштијата, со тоа што се на Тецел, колку повеќе парички ке тропнат, толку повеќе гревови простени. Значи, каква злоупотреба, неверојатно. Вакво нешто, значи, гледаме во храмот во Христово време високи суми на пари само за да се дојде до јагне, а нормално луѓето кои доаѓале на Паска, доаѓале со намера да принесат жртва. Само се посетиме на една глава во Езекијал 34 глава, која што глава е страшна и да не сте во кожа на проповедник или свештеник која читате ваа глава. Знаете, денеска, слушајќи онака од... Не се ставам јас во никоја позиција, едноставно, факт е дека е огромна одговорност да сте на ова место. Поготово, кога живееме во последното време, се слушаат гласини дека и сам луѓе како луѓе, секојаш имате секаде незадоволни од свештенството, од проповедниците, но се повеќе и повеќе такво нешто се слуша. Сега, Дали е тоа што народот бара преку леп погача, како што велиме, или пак стварно има голема криза и самото свештенство, тоа сами треба да пресудиме, меѓутоа овие зборови се наистина страшни. Ова глава е носи наслов овде барем во овој превод обвинение против неверните пасти. Ја прочитаме неколку стиха. Вели, и ми дојде Господово слово, човечки сине, пророкува е против, против израелевите пастери – Пророкува им рече им, Господ Бог зборува овака, тешко им на израелевите пастири, кои се пасат самите себе си. Не треба ли пастирите да го пасат стадото? <laughs> Замислите се, значи, овчар од овците и баш го гајле. Си гледа само за себе. Баш го гајле за стадото. Се храните со млеко, се облекувате со волна, колете дебели овни, а не ги пасите стадата. Значи, со други зборови, во превод, денеска ова би гласело, збирате десетоци, збирате дарови, че како во храмот, значи, енормно високи суми на пари се слевале во джебовите на свештениците тогаш, а не, го, не ги пасете стадата, значи не го правите она зашто сте всушност повикани. Не ги подкрепувате немокните, токму ова што читавме сега во копнежа на коите. Не ги лечите болните не ги преврзувате ранетите, не ги доведувате назад за скитаните, не ги барате загубените, току господарите со нив насилно и свирепо. И така овците се распрснаа, немајки пастири, распрснати им станаа плен над зверовите. Овци се скитаат по сите гори и по високите брегови. Моите овци се распрснаа по сета земја и никој не прашува за нив, нема никој да ги бара. Затоа што пастрите ги интересира сосема нешто друго. Зато пастри, чујте го Господовото Слово. Животот ми мој, говори Господ Бог, затоа што моите овци им станаа плен и храна над зверовите, немајки пастир, доека моите пастири не ги бараат моите овци, туку се пасат самите себе, а не го пасат моето стадо. Затоа, пастири, чујте го Господовото Слово. Господ Бог зборува вака. Еве ме против пастирите, ке ги барам своите овци од нивните раце. Видите колко е одговорно ово пастирот треба да го пасе своето стадо. Да го носи на извори на, на свежа вода, значи на, на добри пасишта, со други зборови, да го храни со добра наука, со здрава наука, со сегашна вистина, а не со приказки. Ќе ги барам, значи, своите овци од нивните раце и неќе им дадам веќе да ми го пасат стадото, ниту самите себе да се пасат, ќе ги истргнам овците од нивните усти, неќе имаат веке храна. Или во превод јас би рекол, ќе останат без десетоци. Ќе останат без плати. Тоа е оно што јас го гледам во оваа глава. Значи, навистина е сериозно нешто да едноставно ја запостави, го запоставите повикот за кој што всушност сте повикани. Да, ги, да го оставите сталото на страна и да гледате само некои своји себишни интереси. И што се случува овде сега? Во, значи се враќаме во храмот, во втора глава Јован. Видите го описот на Елен Вајд. Со испитувачки поглед Христос ја опфатил сцената, се тоа што го гледа. Доека стоел на скалилото од предворието на храмот, тој со пророчко око гледа војднината и гледа не само години, туку децени и векови. Тој гледа како свештениците и поглаварите ќе ги лишат неволните од нивните права и ќе забранат Евангелието да им се проповеда на сиромашните. Ова погото читано збор за средниот век – Тој гледа како Божјата љубов ќе биде прикривана од грешниците и како луѓето ќе тргуваат со неговата благодат. Токму она што го спомнам со Тецел и со многу други, кои што едноставно го плячкале народот. Проповедајќи Евангелие кое што наводно опфакело и тоа дека треба да си платиш ако сакаш да бидеш спасен. Што значи богатите полесно ќе поминат низ чистилишта ако воопшто се најдат таму, значи сиромашните, тешко нив. Доека ја наблюдало таа сцена на сквернавање, на неговото лице се одразувало негодување, достоинство и одлучност. Вниманието на народот почнало се да насочува кон него. Очите на оние кои биле вовлечени во несвета трговија се задржа на неговото лице. Замислите само самата негова појава, самиот тој израз на неговото лице привлекло такво внимание. И штама настанало. Тие не можеле вели да го отргнат својот поглед, Чувствувале дека тој човек ги чита нивните најискрени мисли и ги открива нивните тајни побуди. Некои се обидувале да ги сокријат своите лица, бидејќи на нив биле испишани нивните зли дела кои тие испитувачки очи ги читаат. Мешаницата стивнала. Звукот на трговијата и спогодувањето престанал. Замисли, Исус ништо не прави, се уште. Само застанал и се видел оној свет гнев во неговите очи, во неговиот лик. Што сега ќе се случи? Настанала мачна тишина. Целиот собир бил проникнат со чувство на страопочит. Се чинело како да се доведени пред Божиот суд за да одговараат за своите дела. Наблюдувајќи го Христа, тие виделе дека низ човечката надвршност се открива она што е божествено. Небесното височество стојало, како што ќе стои судијата во последниот ден. Сега не било обкружен со славата што ќе го придружува тогаш, но поседува иста таква способност да ги чита душите на луѓето. Неговиот поглед преминува преку мноштвото, забележувајќи го секој поединец, замислите се, че буквално сите што биле тамо се сретнале, си ги сретнале погледите значи, со, со Исуса. Се погледнале очи во очи. Неговата појава со царско достоинство се издигнала над нив, доека божествената светлина го осветлувала неговото лице, проговорил, а неговиот јасен, звонив глас, оно из глас кој од Синајската гора го бил законот, што го кршат свещениците и поглаварите, одекнал ни сводовите на храмот. Носете и овие работи одовде и не правите од домот на мојот татко пазар, со други збори. И истерал се надвор. Со се добитокот сите трговци менувачи или во превод банкари и сите присутни всушност били истерани. И замисли си после сето ова тие ќе побараат знак. Прашањето им гласи со каков авторитет го правиш ова, покажени знак. Зарем не бил доволен тој знак кој што се случувал пред нивните очи? Замислите си, штама настанало, сите гледаат во него, го зел оној бич и ги истерал сите надвор. Никој не, не смел да му гукне, зарем тоа не бил доволен знак за неговото божество, за неговата божествена природа, за тоа дека е пратен од Господ. <clears throat> Тие барале нов знак, Дали забележуваме овде дека самите ученици ќе речат ревноста, ќе се сетат на оној 69-ти псалм, Давидов псалм, кај што се запишани истите тие зборови, ревноста на твојо, за твојот дом ме изеде. Христос е ревен, Христос е и гневен на сето она што го гледа, но оваа ревност и овој гнев е свет гнев. Тој никого не удрил овде. Мислам дека на филмот немаше такво нешто. А, не бил гневен <clears throat> заради тоа што нешто нема му скривиле. Ревност ја покажал заради домот на, на мојот отец, вели овде. Иако на крајот, во, при второто чистење на крамот ќе рече мојот дом, тогаш ќе го нарече мој дом забележуваме дека ги истерал, како што се вели овде, значи, овците и воловите, но знаете, овците и воловите обично се вракеат кај собствениците. Но него направил тоа истото со гулабите. Знаете, ако ги отворил тие хафези со гулаби, гулабот ги излета и кој знае дали ќе се врати назад. Туку им рекол на собствениците, односно на оние кои што тргувале со гулабите, им рекол носете го тоа одовде. Значи не сакал никаква штета да направи. Никому штета да му направи. Сета таа ревност била насочена кон Божиот дом. Сакал едноставно да им даде една убава лекција. Да не го газат, да не го погазуваат Божието име. <clears throat> Да не го обесчестуваат Божиот храм, кој што треба да се нарече дом на молитва. А ти направиле пазар буквално од него. Имате разлика, значи, од гнев, наш, човечки, грешен, Зато што ќе ве навредат, па, вие па вие тоеш му враќате, значи со иста мера на другиот, па може и шамар да добие некојаш, може и, може и тепачка да се случи, може, се, се, се се случува. Но кога е во прашање, <clears throat> значи, газење на Божјето име, на Божјата чест, обесчестување на неговиот храм, рушење на неговото дело, е тоеш може да ве опфати свет гнев. И чиста ревност, која што произлегува, значи, токму тие кој што веле Елен Вајт, истенчени морални начала. Токму заради тоа што ви значи нешто, храмот Божи ви значи Бог, на крајот на кришта тоа е негов дом, се нарекува Божи дом, треба да биде врата небесна. И, како што опишува Елен Вајт во копнежот на вековите, се разбегале сите, останале тука сиромаштија, куците, немите, слепите, И Исус почнал да им служи. После некој кратко време, кога овие забележале, овие кои што биле истерани, јудејците, свештенството, се повратиле назад, Сега не им била доволна таа сцена, току дрско и безобрано ќе го прашаат, покажи ни знак, со каков авторитет ти го правиш ова? Никој не смел никој да му гукне пред. И што ќе им каже тој? Значи, од 18 стих. Тоа е тоа прашањето на јудејците, а Исус им одговори во 19 стих и рече, разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дни. И слепи колко што можеле да бидат, буквално ги сватиле овие зборови и рекле, храмов е граден 46 години, а ти за три дни ли ќе го подигнеш? Нема шанси. Што зборуваш? Со други зборови. Но тој зборуваше за храмот на своето тело. Интересно. Исус сега ја свртува темата кон нешто поинако. Знаете како во причудото во Кана, ја не се осврнува во тој аспект, меѓутоа еве ќе го спомнеме тоа. Големо е значењето што Исус користи, што користи таму, во што во што ја ставаат овие слугите водата. Во садови, огромни садови кои што значи опфакеле 90 до 130 литра, можеле да соберат вода, то тие садови биле наменети за она ритуално миење на рацете, кој што јудејците го прават. Тој во тие садови водата ќе ја претвори во вино. Сакајќи да каже стариот јудаизам, старите ваши обичаја јудаистички, се изветвени, безвредни, стари, треба се заменат со нешто по величествено, подобро, а тоа е виното, кое што всушност треба да укаже на неговата жртва, на неговата крв, кој што ќе се пролее за спасение, значи на секој оној кој што ќе поверува. И истото се случува и овде со храмот. Исус од храмот вниманието го привлекува кон себе. Зошто? Затоа што Ако тие ја вршеле службата онака како што треба во храмот, тогаш многу лесно ќе го препознаеле кога дошол, кога влегол. Но тие го изгубиле од вид Христа, и изгубиле суштината. Еве што вели Елен Вајд. Зборовите на Спасителот, кои што се однесувале на храмот во Иерусалим, урнете го овој храм и за три дни ќе го подигнам, имале подлабока смисла, отколку смислата што е согледале неговите слушатели. Христос бил темел и живот на храмот. Службата во храмот била символ на жртвата на Божиот Син. Свештенството е воспоставено да ја прикажува Христовата посредничка улога и дело. Целиот систем на пренесување жртви символично ја прикажувал спасителовата смрт заради откупување на светот. Пренесувањето на тие жртви не, било, не би имало никаква смисла ако големиот настан на која на кој укажувале тие, значи, би бил веќе <clears throat> остварен, бидејќи целиот обреден систем, буквално сето тоа што се случувало во светилиштето, односно во крамот, символичи укажувало на Христа, тој систем немал никаква вредност без него. Значи, они едноставно си играле црква, така да се изразиме со денешен термин. Они изигравале црква, сушност не биле ништо. Без никакво значење биле сите тие принесување на жртви, па уште од озгора и сето тоа тие го злопотребувале многу, многу умешно, за да дојдат до некоја <clears throat> материална добивка, како што веќе спомнавме, како тоа го правеле. И веле овде, кога евреите го запечателе отфрлањето на Христа, осудувајќи го на смрт, тие го отфрлиле сето она што давало смисла на храмот и службата во него. Светоста на нивниот храм исчезнала, тој бил осуден на пропаст. Од тој ден жртвените прилози и службата во врска со тоа станале безсмислени како и Каиновата жртва, тие не изразувале вера во Спасител. Со тоа што го предале Христа на смрт, а пазите, Исус на тоа и му кажува овде. Што вели? Да се подсетиме. Кога бараат знак, што вели? Храмов, э, се извинам, разурнете го овој храм, со други зборови, ќе го разурнете овој храм, моето тело. Ќе се крши на крстот, ќе го разурнете, ќе го раскинете но јас ќе го подигнам за три дни, односно ќе воскреснам за три дни. Че тој му кажувал на тоа што ќе се случи по две-три години, дека отфрлајќи го Христа, ваквата состојба во храмот всушност ќе доведе и до негово <clears throat> распнување. И знаеме дека токму кога Исус ќе умре, ќе издивне на крстот, ќе се растипи онаа завеса, која што ги разделувала првиот од вториот дел во светињата означувајќи дека е принесена големата финална жртва и дека целиот систем на жртви за секојаш престанал. Иако тој смислата е изгубил многу пора. Ще ја изгубиле суштината. Со други избори имате црква во која што не се проповеда Евангелија, не се проповеда Христа, Христа распнатиот. Туку се што се прави, се прави само ради реда, Имаме символика, немаме суштина и сето тоа се прави само за да некој се богати. <clears throat> Значи, наистина отишле далеко. И наистина требало храмот да се изчисти. И видите, сега да влеземе малку подлабоко, под што всушност и каква поука меѓу другото Исус сакал да остави со ова чистење на храмот. Со чистењето на храмот Исус ја навел својата месијанска служба и го започна своето дело. Тој храм, подигнат да биде место за престојување на божественото присуство, има за цел да биде очигледна поука за Израел и за светот. Уште од вечни времења Божја намера била секое создание, од светлиот и свет Серафим до човекот, да биде храм во кој што ќе престојува Творец. Чи значи, ние сме храм. Ние треба да бидеме храм на живиот Бог. Кај нас треба да се, чисти, да се случи темелно чистење. А ако го имаме предвид малку во пошироки рамки, оно што се случува во Кана, претварањето на водата во виното можеме да го означиме како обратување. Значи, претварање. Вие, обратувањето значи сушност и претварање. Значи, вие се од ваква состојба се вртите и го менувате курсот на своето движење, на своето живење за 180 степени. Тоа е обратувањето. А доека со обратувањето пропратно мора да иде и чистењето, чистењето на вашата душа. А после тоа и значи, во склоп на тоа и нановото раѓање, онаа полука што Исус во третата глава ке му ја а, каже на Никодим. А средиште на сето тоа е крстот. Овде го гледаме крстот во овие две ситуации. Го гледаме виното, ја гледаме крвта Христова во Кана Галилејска, потоа во храмот, која Исус кажува ќе го разрушите овој храм, мислејќи на своето тело, а јас ќе го подигнам за три дни, мислим на телото, значи свое. Ја имаме крвта Христова, го имаме телото Христово, го имаме крстот сушност. Исус повторно преко овие чуда, преко ова чистење на храмот им го проповеда Евангелието, им го проповеда она што треба да дојде, значи неговата жртва, затоа што тие изгубиле од вид се, ја изгубиле суштината ради реда принесувале жртви. <clears throat> Значи, ова треба да биде голема поука. И за ден денеска, до ден денеска поука и за нас. Значи, е, продолжува понатаму, вели, замрачено и извалкано од греф, човечкото срце веке не можело да ја открива божествената слава, што падот во греф. Меѓутоа, со отелотворувањето на Божиот Син се исполнила намерата на небото. Бог престојува во луѓето и човечкото срце повторно станува негов храм преку спасоносната милост. И подолу се кажува дека нито еден човек не може сам да го истера злото, нито еден човек сам не може да го исчисти храмот. Туку тоа треба да го направи таа виша сила. Исус, како во случајот со храмот, само што една е разликата. Исус со сила, со прачка, со бич нема да влезе кај нас да не очисти. Туку треба ние да му дозволиме како што вели Откровение 3.20, значи тој чука на вратата, а секој некој што ги, че го слушне, значи неговиот повик и го прими, и го вечера со него, тој ја постигна целта. Исус потоа ќе ја заврши работата. Чистење кое што мора да се случи, како што еве се случило чистењето на храмот. Затоа што Бог не сака да го дели храмот со било какво зло, било кој друг ниту со нашето јас, се разбира како наш најголем противник. Накратко, значи, видовме повеќе полуки од овој случај со чистењето на храмот. А интересно е ова да го напоменам. Замисли си колку биле слепи овие јудејски водачи, свештенството. Што рекол Исус да се навратиме повторно на оној знак кој што го барале? Што рекол? Разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дни. Значи, Исус вели, вие ќе го разурнете храмот, а јас ќе го подигнам за три дни. Дали се секјавате дека двајцата лажни сведоци, кои што ќе го обвинат Исуса, и после тоа нели, ќе биде обвинети и раснат, кажале, овие зборови ама малку извртени. Што рекле? А, овој велеше дека ќе го разурне храмот, па за три дни ќе го содзи да повторно. Исус не го рекол тоа. Исус го рекол оно што ќе се исполни на крстот Голготски. Вие ќе го разурнете храмот, а јас ќе го подигнам. Јас ќе станам од мртвите третиот ден. <clears throat> Само се навратиме на една ситуација во Матеј 27 глава, за да видиме колку навистина биле слепи. Значи, колку човек може да се одвои од Бога и да буквално не гледа ништо. Мате 27 глава 39 и 40 стих. Ова е токму пред крстот се случува. Исус виси на крстот. Му се подсмеваат и му го велат следно. 39 стих и 40 од 27 глава Мате. А минувачите го хулеа, вртејќи ги главите и велејќи, ти што го разурнуваш храмот и што за три дни го содзидуваш, спаси се себе секој си Божи син. не сваќале дека тие всушност со овие зборови го исполнуваат она што Исус го кажал во храмот при првото чистење. Дека тие се тие кои што ќе го разрушат тој храм, неговото тело, а тој ќе го издигне, а тие му се посмеваат со истите зборови со кои што подосни ќе го обвинат, дека тој рекол дека ќе го сруши храмот. Не, Исус укажуваше овде неговата смрт и неговото воскресение. Ко, во, во кое што, во кои што зборови, како што вели самиот текст во Јован 2 глава, ќе поверуваат учениците, откако сето тоа ќе се збидне и ќе се случи. Во кои што зборови ден денеска луѓето веруваат и луѓето доаѓаат до спасение, току преку Христовата жртва. Согледувајќи го, ги сите овие пророќства, сите овие складно усогласени стихови еден со друг. Тоа што јудејците тогаш не го виделе, Тоа што и ден денеска евреите не го гледаат, и за жал мнозина не го гледаат. Затоа е потребно чистење. Чистење на нашите души, за да може да пребива Бог преку својот дух во својот храм. Тој сака на чистите ние да бидеме храмови Божи. И тогаш ќе биде остварена неговата цел. За жал евреите не го прифатиле, но ние имаме таа шанса, и верувам дека веќе сме одговориле на таа втора шанса, што ни ја укажал нашиот Спасител, да го примеме во своите души, да го прифатиме како наш Спасител, затоа што нема друг начин на спасение, единствено преку Христа и Неговата жртва. Нека му е слава на Бога, на кратко еве, колку што можевме, обфативме, иако овде има уште што многу да се кажува, но накратко, значи, на некој начин ја завршивме втората глава од Јован, следната сабота, ќе навлеземе во третата глава, значи средбата на Никодим со Исус. И таму имаме многу што да научиме.